У нашому житті завжди треба говорити все просто вічі. Завжди тре. Він раптом замовк, витріщив вицвілі водянисті очі на Маринича. О, кого бачу я, Анатолій Івановичу. Я, Волович, я, але втручатися в чужі розмови без запрошення. <laughs> Вибачайте, це я так випадково. Гей, хлопці, гукнув він. Ану, відступіться, е, пропустіть цього чоловіка. Це знаєте, хто такий? Маринич швидко взяв Воловича під лікоть, відвів у бік і сердито зашепотів. Ви що п'яні, чого знімаєте галас? Я змушений буду вивести вас звідси, скам не соромно. Все, ша, мучу. блазинськи завертівся той. Ані пари з вуст. Все. дзеркальний корп видасться вам базікою в порівнянні з старим Воловичем. Отож і перед приятелями своїми також раджу не дуже потякати. Так буде краще насамперед для вас. Маринич скоса глянув на шатька. Той ледве стримував сміх. Коли Вовович нарешті поніс наповнений кухоль від стойки, Маринич полегшено зітхнув, запитав у шатька. То ви два кухлі вип'єте? Два, а ви? Я один. Та стільки ж стояли, удавано жахнувся Шачко. Маю задоволення лише від того пива, котре випиваю до першого передиху. Далі вже ковтаю для годиці. Тоді займайте місце за столиком, я принесу. Ні, вибачайте, адже це я не просився в компанію, як вона виглядатиме. Дозвольте вже цього разу мені вас почастувати. Що ж дозволяє, махнув рукою Шатько, іншим разом я. Коли стали за столиком у кутку, Шатько проковтнув півкухля зразу, смачно крикнув і запитав. Це що, ваш знайомий той Волович, колоритний тип? Аж занадто. Був чоловік як чоловік, потім спився. А тепер, бачите, зовсім на пси зійшов. А вас, він, видно, поважає блиснув насмішкуватими очима Шацько. Він поважає всіх, хто може поставити йому пиво. Оті хлопці поставили йому за те, що розважає їх усілякими вигадками, анекдотами. Жартівник. До речі, у вашому відділі теж є якийсь жартівник. Маринич круто, хоч відчував і не дуже логічно змінив тему. Ми всі сміялися, коли читали його анкету. Я навіть захопив її з собою, хоч і домашнім показати. Він взявся за кухоль, зробив кілька ковтків. Фу, гарно, освіжився. Ось вона анкета. Почитайте, одержите задоволення. Шатько тягнув пиво, смачно присмокував, читав анкету і посміхався. Та, мовляв, дає. Прочитавши до кінця, сказав Ну, це ясно царик беляндраси точить. Він у нас гострий на язик. До речі, я відібрав ще одну анкету, котра, по суті, є точною копією цієї, але, так би мовити, у серйозному варіанті. Або навпаки, один написав серйозний варіант, а інший створив його гумористичну копію. Він передав Шацькові другу анкету, написану на відміну від першої від руки. Той прочитав, поблажливо всміхнувся. Я так і думав, це не Фьодо, приятель царика. Можливо, так і було, як ви кажете. Спочатку анкету заповнив не Фьодо, а потім царик, заглядаючи в неї, видрукував на машинці свої хохми. Я тільки не зовсім зрозумів оці натяки щодо спідниці, признався Маринич. Е, То вже таке суто внутрішнє, плітки, махнув рукою Шацько. А все-таки розбирає чисто обивательська цікавість. Та й ходять по інституту розмови, можливо, і не безпідставні, ніби наша секретарка Жаночка має деякий вплив на директора. Багато, мовляв, робить він за її підказкою. Не в наукових питаннях, звичайно виробничих. Мається на увазі моральне та матеріальне стимулювання працівників, е, винесення їм е, стягнення і тому подібного. І що ці розмови мають під собою якийсь ґрунт? Зовсім